Agor entzuleak. Duela urte batzu, klima aldaketa tratatzen zuen artikulu batek honako titulua zuen. Frantziak 2000 berrogeita marurtean Algeriako klima ukeitea ez da katastrofikoa. Egia ez dela katastrofikoa. Data, amanda eta olibak ekoizteko ditugu. Pena da klima aldaketa lujean gizakiaren aktivitatearen lotua izaitea bereziki beroketa efektuen gasen ekoizpenarekin. Urteak joan arau, planeta gero eta beroagoa da, ez da sekretu bat. Azken bost urteak mundu mailan azken behiun urteetako beroenak izan dira. Ondoko bost urteetan, beroketa klimatikoaren aurka hartuko diren edo ez diren neugieke, hain famatuak diren gradu bat eta erdi emendatze oska gaindituko dute edo ez bai irriak sartuko zauzkigu. Funtsian primadera hontan, idorte solasak usaian baino goizago jendira. Garaian beti idorte urteak eta momentuak izan badira, aldi untan aldaketa nagusi baten augean gira. Idorte kroniko bat bizi dugu. Ur eskasa urte zurte emendatzen da. Neguan euririk ez da aski egeserben egiteko. Primaderan, naturaren iratzartzeak ura bere ganatzen du hots egikak apal dira, lujazpiko urak apala. Ura eskasten da behar guzientzat. Partikatzen neogiak plantan eman beharko dira, bai eta ez sautze politikak bideratu. Frango gauza aldatu beharko dira ororen buru. Zinez pentsatzen dut, egoeraren lagitasunaren augean, bai eta egoeraren gogortasunaren aintzinean, gure jajerak, usaiak aldatuko ditugula. Gauza ona, Baina nala ere beti penagahia zaut, eman behar urratxak emaitea ezin bestean, paretaren kontra girelarik. Beti damugahi zait, egoera lahitu aintzin, jestu hobeak hartzen ez gai izaitea. Baikor direnek ez jakinaren kontu ezerriko dute portaera hori. Usai zaharkitu batzuer lotua, garaibati lotua. Baliteke. Baina azken egun hauetan, Gaur egungo kontekstuan ikerlari batzuek munduan zehar diren lauion eta behogeita hamar karbono bomben behi plazaratu izaitea sinetxe da. Petrolioa, ikatza eta gasa ustia lezaketen proiektu ejaldoiak dira beroketa klimatikoa lastejago joanaraziko luketena. Katastrofeak ez baitu neugirik, eh? beste misi modu bat jardezagun proiektu horiek hasi orduko behar gabekoak izan dizten.